Над 12 000 души у нас страдат от Паркинсон, като 1200 са в напреднал стадии. Това е тъжната статистика в Световния ден за борба с заболяването. От началото на годината здравната каса у нас вече не покрива изцяло иновативно лечение на късния Паркинсон и болните трябва да заплащат 6000 лева. Евда Кръстева е с Паркинсон от 2006 година, веднага започва лечение с лекарства и така 13 години. Постепенно обаче ефектът им отслабва и състоянието и се влушава. През 2019 година професор Красимир Минкин и предлага иновативен метод за лечение, при който по оперативен път се имплантират електроди, свързани с батерия и така се облегчават симптомите. Това връща надеждите на Евда за нормален живот, той ми предложи този вариант. Имаше известни проблеми тогава с заплащането. Но някъде за месец-два се уредиха нещата с здравната каса и тази операция. Която е много скъпа, всъщност стана достъпна за повечето хора, които имат нужда от нея. Мария Кръстева, дъщеря, в началото резултатът беше зашеметяващ, т.е. тя ходеше много по-добре, Имаше много по-добри движения, абсолютно сама се обслужваше. От три месеца обаче състоянието на Евда се влушава, защото батерията, която поддържа имплантираните електроди, е изтощена и трябва да се смени. Тя изненадващо разбира, че от началото на годината здравната каса вече не покрива изцяло тази дейност и трябва да плати 6000 лева. Професор Красимир Минкин обясни, че смяната на батериите е елементарна. Отнема половин час, но проблемът е финансов, защото не се сменят само те, а целият генератор. От тази година и болните с напреднал стадий на Паркинсон, които искат сега да започнат лечение с новия метод, ще трябва да заплатят 10% от сумата. Ние бяхме уведомени за това решение на НЗОК през януари месец. Без дискусия и предупреждение. Беше ни казано, че решението е взето и методът ще се заплаща частично от НЗОК, а трябва да кажем, че 90% от импланта продължава да се доплаща, което е значителна сума. Но за някои пациенти 6000 лева.